Божи благослов и од мене и поздрав до сите вас кои што не сгрешивте што денеска дојдовте во Божиот дом, затоа што е сабота и еве Господ ни дава едно прекрасно време. Мислам од на заличе на пролет, ама <laughs> сега веќе ака бистро и ведро небо и верувам дека и расположението ви е на ниво. И како и не би било кога е свет саботен ден, кога наистина имаме посебна прилика да го прославиме нашиот Господ. А, значи, по, повеќе саботи, може и цел месец, мислам нека беше Јан, имаше од Сабајле, така да да се подсетиме од прилика кај застанавме, последната тема која што ја држав беше за иконата на зверот. А, а сега ќе проговориме и може би ќе биде во два или не знам три, предпоставам во два дела, за жигот на зверот. Жигот на зверот. Минатиот пат имавме проповед од Брдјани за малиот рок. Сигурни ли сме кој е малиот рок? Кој е да слушнам? Добро. Тоа што е малиот рок, тоа е и зверот од 13 глава од Корвение. Значи, римокатоличкото католичкото папство, односно, како систем зборуваме. Секојаш, еви треба да нагласам како систем сите оние што може би ќе гледаат на интернет. Не поединци. Поединци Господ има во сите стада, на секаде. И тоа зборуваме за системот. Блудницата од Откровение 17 глава, кој е? Повторно истиот систем. Значи, ако веќе откривме кој е зверот, првиот звер, значи од 13 глава Откровение, кој е малиот рок, кој е блудницата, Тоаш јас мислам дека би било лесно да видиме и кој е жигот на зверот. Кој ќе знаеме кој е зверот или неговата ознака. Еве да прочитаме, да ја прочитаме третата ангелска вест, каде што всушност и сме. Од 9 стих во 14 поглавје од Откровението, книгата на Откровение. Значи 14 глава, 9 стих, па понатаму читаме. И друг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 Ова е навистина сериозно, посебно времето во кое што живееме, затоа што како што гледаме, Божиот гнев ќе се излее над оние што ќе добијат, ќе добијат токму таа ознака, тој жик над зверот. А како контраст на оваа група на луѓе во 12 стих, имаме група на луѓе кои што му служат на Господ. А тоа се оние кои што, вели стихот, тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса, овде велили, знаеме дека исправно е верата Христова. Значи, веднаш од овде гледаме дека последниот конфликт, последната борба, ќе се одвива околу што? Од 12 стих гледаме. Кој Божиот закон. Имаме првата група која што добива жик на зверот, затоа што му се клања на зверот, му се клања и се клања на иконата на зверот, а наспроти нив луѓе побожни, свети, како што се наименувани, кои што ги држат Божите заповеди. Што би рекло дека овие првите не ги држат. Туку го почитуваат зверот и автоматски на тоа е веројатно неговите закони, уредби, наредби и така натаму. И на иконата на зверот. Значи, ова е битно. Последниот конфликт е околу Божиот закон. Е, уште еден стик, Откровение 12.17, нам многу добро познат стик, Откровение 12.17. И змеот се разгреми на жената. Знаеме и кој е змеот и кој е жена. Дјаволот се разгреми на црквата. И отиде да војува против другите од незиното семе, против оние кои што ги пазат Божите заповеди имаат Исусово сведоќство. Читавме, се читаше за остатокот. Ако слушавте. И кој е црква на остатокот? Повторно, законот е во центарот. Гјавол во последно време посебно ќе биде гневен на оние кои што ќе го држат законот. За Исоото све ошто понатаму. Некојаш ќе стане збор, меѓутоа сега се концентрираме на а, она дека а, последниот конфликт е околу законот. Или Откровение седма глава, овде имаме запечатување, запечатување на челата на Божиот народ. Значи, во големата борба, каде што, се извинувам, во Откровение, па и големата борба, нормално, па како паралелна книга која што убава да се чита, проучувајќи го Откровението, а, покрај она дека последниот конфликт е околу законот, имаме и две ознаки, два жига или печат, пожги, и имаме од друга страна жиг на зверот овде гледаме во седма глава откровение на чиви чела се става печатот Божи. Потоа видов четири ангели од првиот стих, како стојат на четирите ангели, англи, агли на земјата, држејќи ги четирите земни ветрови, за да не дува ветер ниту на земјата, ниту по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел кој се издигна од истокот и кој имаше печат на живиот Бог, па почна да им вика со силен глас на четирите ангели на кои им беше дадено да им напакостат на земјата и на морето, велејки не пак остате и на земјата, ни на морето, нито на дрвјата, доека не ги запечатам челата на слугите на нашиот Бог. Имам слушна слушнав на запечатените 144 лади. Кој се овие што се запечатени со Божиот печат? И забележувате, каде се става Божиот печат? На чело. Зошто на чело? Што има овде меѓу очите, да кажем? Овој дел. И ако не ни е тој дел, ќе бевме како животните. Мислам, немаше многу разлика да Евреите 8.10 Ова е она новозаветно искуство кој што ние треба да го живееме. Кое е? Што значи новозаветно искуство? Не законно да го имаме на плочи, туку да го имаме на плочите на нашето срце. Нашиот ум, всушност. Евреите Зошто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние дни, вели Господ, ќе ги вложам своите закони во нивниот ум. А печатот Божи се става токму тука кај што ни е умот, челата. Значи, повторно гледаме, дека последниот конфликт, односно, околу тоа, кој ќе го добие печатот Божи, жигот зверен е околу законот, повторно се врти целата работа. Еве еден стих во второ послание до Тимотеј што ни кажува овде Павле, второ послание до Тимотеј, втора глава 19 стих. Второ послание до Тимотеј 2.19. Сепак, цврсто стои Божјата основа, која го има овој печат. Внимавајте. Две точки. Што е печат? Господ познава кои се негови. Тие неговите Вели, да не остапи, и односно и да отстапи од неправдата секој кој го именува Господовото име. Кои се неговите кои што Господ ги познава и каква карактеристика гледаме овде? И вели, тоа е печат. Тоа е нивни печат, по тоа се разпознаваат. Тоа се оние кои што отстапуваат од неправдата. по што знаеме, е, кој ќе ни каже тоа што е право, што е криво, што е правда, што е неправда? Кој е критериумот? законот. Да не читаме во книгата на проповедник самите последни стикови од книгата на проповедник. Знаете дека имало проблем околу прифаќање на оваа книга во канонот, исто како и со песната на песните, затоа што некако е многу онака песимистичка, како што го опишува својето лично искуство Соломо, меѓутоа овие два стиха клучни биле последните за да биде прифатена оваа книга. Е, да се подсетим, ајде, да се подсетим овие силни стихови. Проповедник, значи, последната глава, 12 глава, последните стихови, 13 и 14. Книгата на проповедник, 12 глава, 13 и 14. Да го чуеме завршниот збор за се. Кажал сто, кажал Соломон. Ова е джаве, ова е суета, тоа е суета, ова, се е суета. И земи уби се на крајот. Не. Не да го чуеме завршниот збор за се. Бој се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ги изведе на суд. Бог е тој, односно законот, според законот, ќе суди што е право, што не е, што е неправда, што не е. Мате 7 глава 23 стих. Се уште сме околу овој стих во 2 Тимотеево, за да го малку да објасниме, да прецизираме. Зборуваме за неправдата. Матеј 7.23, се секјавате, кога му доаѓаат на Исуса и му велат, па ние во Твоje име проповедавме, па евангелизација државме, па ова правевме, па демони изгонувавме. А тој им вели во 23 стих од Матеј 7 глава, тогаш јас ќе им изјавам, тоа се однесува и на последното време, и за било кое време, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене, вие кои правите беззаконие. Еве една допредна точка има овој стих со пуката денешта. Па ние ова правевме, ова правевме, тоа правевме. Имавме искуство со Бога, ама... Ама бевте, бевте беззаконици цело време. Че значи, некој друг правеше преку вас. Значи, одете од мене, вие кои правите беззаконие. Е сега, паралелниот текст на ова е во Лука 13 глава, 27 стих. Лука 13, 27. А тој ке ви рече, ви велам, не знам од каде сте, одстапете од мене сите кои вршите неправда. Значи, да одстапуваш од неправда, значи да го држиш законот, да одстапуваш од беззаконие да отстапуваш од беззаконие, значи да се држи законот. Тоа е печатот на Божиот народ. Значи, поентата ми беше, таа голема борба, тој последен конфликт се одвива околу Божиот закон. Е, сега малку ќе, значи, ќе изигруваме да кажеме, детективи. Сега имаме една трага, меѓутоа таа трага е премногу обшта, малку поширока, па сега да, да дојдеме до некоја по, попрецизна трага, за да заклучиме на крајот што е жик на зверот, што денеска нема да го заклучиме, току во некој од наредните предавања. Значи, одиме во второ законие шеста глава. Ови се многу добро познати стихови. Второ законие шеста глава, и читаме четврти и пети, па подосно малко и подолу. Второ закон или пета Мојсиева, шеста глава, 4 и 5. Чуј Израел, Господ е наш Бог. Господ е еден. Затоа люби го Господа својот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Што е ова? Или попрецизно, првата плоча од закон. Оно што нели Исус во нови Завет ќе го сумира целиот закон во две заповеди и едната првата која што кај што се сумирани четирите први заповеди од првата плоча еве ги Люби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сета своја сила. И вели Значи сега втората трага ние да кажам така а кажавме првин законот. Е сега сме насочени на првата плоча од законот. И што вели понатаму текстот. Овие зборови, што денес ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето. Напомнува им ги на своите синови. Зборува им за нив, кога седиш дома, во својата куќа, кога одиш патем, кога легнуваш, кога стануваш. Овие стикове се сеќавате бе, спомните во една од предходните поуки, околу тоа како да ги поучуваме, нели, своите, домашните, децата, така натаму. Врзи ги на својата рака за знак, одиме израз знак, или печат, и нека ти бидат како запис меѓу очите. Конкретно, овде стану збор за четирите заповеди од првата плоча. интересно е се, или врзи ги вели на, на раката, како знак, или нека ти бидат како запис меѓу очите. Тоа е повторно нашиот тум, ништо друго. Овде има мала разлика, ако се кјавате, Еве прочитавме во 14 глава Откровение во третата ангелска вест, кај што се вели дека живот на дверот кај се става? Или на челата, или на раката. Оде вели челото и раката. Една мала суштествена разлика. Но, повторно, поентата е тоа дека сега се насочуваме конкретно на првата плоча за законот. Тука треба да го бараме печатот Божи а следствено на тоа ќе откриеме кој е живот на зверот. Ако се вратиме повторно во третата ангелска вест на стиковите од 14 глава Откровение, ќе видиме една друга работа. Значи, дека битната работа во последно време ќе биде околу тоа кој кому му служи. Сите денеска се нарекуваат христијани, дури еве, гледате на, на широко се зборува и на широко се обединуваат. Методистите подпишале уговор со католичката црква. Лутераните исто. Англиканите исто. Скоро, она видео што ја кажував, подпиша и пентакосталците, што ги има многу. Наред се и другите. Оно што е запишано, тој ќе биде. Пред наши очи се случува. Меѓутоа, Кому му служиш, што зависи? Мислам, кој е тој на кого му служиш? Оне кого го слушаш, нели? Или на некој начин, кој што ти е Бог, ако скјавате не на моја проповед, кој е твојот Бог? Оне кого го слушаш, оно чисти запов... чисто заповеди исполнуваш, што е твој Бог? Така да, тога на широко може да зборуваме, ако јас си ги слушам моите собствени желби, ако си одам по свој пат, тоа што јас сум си на самиот себе Бог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 гневи ќе биде мачен со оган и со Кому му служиме? Е прашањето на последното време. Сите се нарекуваат христијани. Меѓутоа, кому му служат? Кому ние му служиме? Токму првата плоча од законот дефинира кому му служиме. Тука се тие четири заповеди кои што го регулираат нашиот однос со Господа. Како гласи првата заповед? Да немаш други богови освен мене. Јас сум тој. И веднаш од старт, ако освен еден, единствен, жив Бог, сите други се идоли, кои што не постојат, само се измислени во главите на луѓето, имаш друг Бог, тоаш ти му служиш на тој Бог. Тука баш се гледа, во првите четири заповеди, кој кому му служи. И сега, еве, гледаме, целото откровение е шарано со таа порака, а, дека некој му се кланя на зверот, некој, и на иконата на зверот, а има и вистински поклоници кои што му се поклонуваат на единствениот жив Бог. Откровение 13 глава, 4 стих. И му се поклонија на змеот, што му даде власт над зверот, му се поклонија на зверот. Значи, поклонувајќи му се на зверот, му се поклонуваат и на змеот, ако јас добро читам, како кажа овој стих. Потоа во осмиот стих. И ке му се поклонат сите кои што живеат на земјата, чии имија не се запишени во книгата на животот. И ова е многу вистинито околу она, сите оние настани што ги гледаме. Сите, освен една група кои што се запишени во крват, книгата на животот. А тоа се оние кои што го држат Божиот закон и го имаат од Божи или е 15 стих, иконата. Му беше дадено да вдахне дух на оној вториот звер, кој што е Судените Американски држави. Му беше дадено да вдахне дух во ликот на зверот, така што ликот на зверот да прозборува и да направи да бидат убиени они кои нема да му се поклонат на ликот на зверот. Че ова ќе биде и присилно. Или еве Значи го прочитавме 14 глава 9 стик, тоа веќе го кажавме, кој му се поклонува на зверот. А во погоре во 6 стих, на 14 глава откровение од 6 стих до 6 и 7 тука баш ги гледаме вистинските поклонници Божји. Во првата ангелска вест. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата, и на секоја народност, и на секоје племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас, бој се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој ги создаде небото и земјата, морето и водните извори. На кого му се клања? Дали на единствениот жив Бог? Или на оној кој што може би го зазема неговото место, па дури е толку дрзок што ќе каже дека да, токму е како Бог на земјата. Па дури од неодамна знаете дека католичката црква прифати како званишно не прифати теоријата на еволуцијата. Мислам, тоа е само правец, природен, природен правец, кој што знаеме кај води, затоа што ако не му се кланеш на оној кој што ги создаде небото, земјата, морето, и тоа за шест буквални дена, тоа се знае каде одиш, кој правец. Че значи, кому му служиме? Кому му се кланяме? Еве гледаме во 13 и 14 глава од Корение, ќе видиме пак дека токму зверот, чисто жик не смееме да го добиеме, затоа што врзнас ке падне Божиот гнев, и оној кој што ги крши сите заповеди од оваа прва плоча на законот. Што вели четвртиот стих од Откровение 13 глава? Предходно го прочитавме, меѓутоа од овој стих се гледа дека зверот бара поклонение, тој сака да му се кланја, да му служат. Што е тоа ако не кршење на првата заповед? Потоа, читаме во шестиот, односно во 15 стих читавме, даде на зверот. Осно вториот звер ке даде сила да вдахне, да се искаже оној закон, изрече законот, да се стави во сила, неделниот закон, нам добро познат, за да оние кои што нема да му се поклонат, да и се поклонат никоната на зверот, и веднаш сега имаме сликата од Навуходоносор и Вавилон, да бидат погубени. Иконата на зверот бара поклонение. Односно, зверот бара да и се кланеш на неговата икона. Што е ова, ако не е кршење на втората заповед? На неговиот лик. Потоа, шестиот стих, во шестиот стих се вели за првиот звер, и ја отвори својата уста да хули против Бога, да го похули неговото име, и неговиот шатор и они кои што живеат во небото. Што е ова ако не кршење на третата Божја заповед? И од Откровение 14 глава, од 6 и 7 стек видовме дека ако тоа се вистинските поклоници, господови кои што ја држат, го држат законот и го почитуваат Бога почитувајќи ја и саботата, од друга страна овие се противници на такво нешто, тоа што е тоа ако не е кршење на четвртата заповед, кој што патем речено кај нифи не постои, односно, односно е како трета. Не постои втората. А десетата е поделена на две, за да пак добијат број десет, пошто изваделе една. Кој тоа само си дозволува да чепка во Божиот закон. И сега видовме дека последниот конфликт е околу законот конкретно околу првата плоча од законот. Сега да видиме конкретно околу која е заповед од првата плоча од законот. И потоа пак ќе речат, е, вие со таа сабота. А погрешно е ако, ете, нели, им се дочиме на луѓите и им зборуваме дека само да треба да држат сабота и да не јадат свинско. <laughs> погрешно е, меѓутоа, таков печаток се остава дека ние збориме само за сабота, затоа што саботата е многу клучен момент во последниот конфликт. И ние сакаме да им обратиме внимание на луѓето на саботата. Ако така е, делуваме во ред, меѓутоа да не испане дека нашето учење е само свинско и и да свинско и сабот. Псалм 95.6. Зошто ние му се поклонуваме на Господа? Зошто му служиме на Господа? Псалм 95.6 стих. Ја би читал од првиот стих, овие се прекрасни стихови. Дојдете да му запееме на Господа, да му воскликнеме на тврдината на својот спасител, да застанеме пред неговото лице со благодарност и да му воскликнуваме со песни, зашто величествен е Господ нашиот Бог, велик цар на сите богови. Во, него, во неговите раце се земските длабочини, негови се планинските височини, негово е морето, тој го создаде и копното што го направи, што го направи неговите раци, шестиот стих Дојдете да, да се поклониме и да паднеме, да му се поклониме на Бога, нашиот Создател. Зошто му се поклонуваме, зошто му служиме на Господа? Зато што е наш Создател. А погоре видовме и спасите. Негови сме по создавање, негови сме и по откупување. Книгата на Немија, 9 глава, 6 стих, значи малку наназад, од псалмите, Немија, 9 глава, 6 стих. Немија 9.6 Ти си единствен Господи и го создаде небото и небесата над небесата и нивната војска, земјата и се што е на неа, морињата и се што е во нив. Много интересен речник, сличен на четвртата заповед а исто така сличен и на 7 стих од 14 глава Откровение, каде што е спомната саботата во првата ангелска вест. Не е случайно. Ти го оживуваш сето тоа и небесните војски ти се кланјаат тебе. Сите небески војски му се кланјаат на Творецот, на Создателот. Кои сме ние да го менуваме тоа? Па зарем ние не сме негови созданија? Господ и како заслужува служба од наша страна, не себишна, затоа што не создал. Истиот речник е и во Откровение 14 глава 6 и 7 стих. Еве, да не се навраќаме пак, читавме неколку пати, можеби, во излез само да прочитаме 20.11, да се подсетиме од каде всушност се земени овие зборови. Излез или втора Мојсијава 20.11, токму од четвртата Божја заповед. Зашто во шест денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на седмиот ден се одмори, затоа Господ го благослови во освети саботниот ден. Саботата е одделена, посветена И добро е што и ние сме ја одделиле, односно сме одделиле време да денеска дојдеме во Божиот дом и да му се поклонеме на Господа. Затоа што на вистина заслужува. И интересно е, знаете, која ќе сведочите на некои од овие други верски заедници, ќе ви речат, топ, тоа било за евреите. Денеска неделата е. Божи ден, денеска неделата треба да се светкува. Интересно е, уште пред да постои и еден еврин, Господ го дал. Ја дал саботата. Еве, ќе читаме во Битие, втора глава. Откако поминале шесте дена, работни денови, кога Господ создал се, втора глава, први, втори стих, и така беа довршени небото и земето со сето свое воинство и на седмиот ден Бог ги заврши своите дела, што ги направи и се одмори во седмиот ден од сите своји дела, што ги направи. Дали за евреите? Од почетокот е дадена саботата, како институција уште пред падот во грев, и траела, според некои сега, карикирам, нели? Траела, траела до неделата кога Исус воскреснал. Е, сега држиме недела, а ако отвориме во последната глава од Исаија, кога Бог ќе обнови оваа планета, Зошто вели од сабота во сабота ќе доаѓате да ми се поклонувате? Зошто? Зошто веројатно Господ, слично како и првата земја, ќе ја створи и втората, со тоа што ќе одмори во седмиот ден. Тој е конзистентен, тој е постојан, тој не се менува. И која е логиката ако до новиот завет, така да се изразиме, била сабота, и на новата земја ќе биде сабота, е, сега било недела. Нема никаква логика. да за тоа во некоја наредна прилика, може и малко повеќе ќе проговориме. Значи, на новата земја, 66 глава Исаја, тука застанатме, читаме 22 и 23 стих. Зошто како што новата небес и новата земја, што ќе ги создадам, ќе траат пред мене Слово и Господово, така ќе ви траат името и потомството од нова месечина до нова месечина, од сабота до сабота секој тело ќе доаѓа за да се поклони пред моето лице, говори Господ. Е, повторно во контекст на создавање на таа нова земја и поклонение пред Господа во сабота. Господ повторно кога ќе ќе ја ресоздаде оваа планета, повторно ќе одмори во саботен ден. Па и во гробот, да не зборуваме за тоа, Исус одморил во саботен ден. За жал, За жал, иеко ова е толку логично, толку лесно да се сваќање мнози на други, не може да го сватат, а причината е само една, пак и повторам, вавилонското вино, од кое што се опиени. Опиен човек тешко може да разбере. Седојка не се отрезне. Излез 31.17, втора Мојсева 31.17. Што стои овде за саботата? Таа нека е знак за секогаш меѓу мене и израелците. Е, са, ќе се па, па ние не сме Израел. А што сме? А ние не сме дословно Израел. Но, ајде да отвориме Римјаните 9 глава. Значи, саботата е знак меѓу Господа и Израел, односно неговиот народ во превод. И тоа е, девета глава од Римјаните, јас читам вак. Девета глава, шести стик, тамо вториот дел од стикот. Но што, зашто не сите кои водат потекло од Израел се вистински израелци. Натан бил еден од тие, го спомна Зоран. Вистински израелец во кого нема лукавство. Меѓутоа не сите се вистински израелци, ниту сите се Аврамови деца, затоа што се негово потомство, затоа што потекнуваат од Аврама. Но во Исака ке се нарече твоето семе. Тоа значи дека сите деца по тело не се Божи деца, туку децата на ветувањето се сметаат за потомство. Оние по вера кои што ке тргнат и го следат Христа Тоа е Израелот денеска. За сите нив важи вечниот Божи закон. За сите нив знак, ознака дека го имаат вистинскиот Бог и Бог е и се негов народ е токму саботата, ништо друго. Или е Езекијал 20.12. Езекијал 20.12. им ги дадов и своите саботи како знак меѓу себе и нив, нека знаат дека јас сум Господ кој ги осветува. Саботата како знак, повторно, печат. Е сега малку, тука сме во Езекијал, само малку понапред, не, назад, восмата глава. Да се подсетиме ова, еднаш го спомнавме, зборувајќи за големиот отпад во Израел, кога, за жал, Господ, за да ги научи на памет, ке, ке дозволи да паднат под Вавилонско робство и ке биде уништен и градот и храмот. Видите што се случувало во храмот. Да се подсетиме, 8 глава, Езекел ке видиме дека всушност се пресликува, ова, слика се пресликува денеска, поготово во последните денови, ке биде исто, истото сценарио. Е, осма глава Езекел од седми стих, читаме. И ме поведе, значи ова е визија која што ја гледа Езекел, ангелот ќе го поведе, до вратата на дворот, погледна фиете пукна, пукнатица во дзидот. И ми рече, човечки сине, проби го тој дзид. Го в дзидот, а тоа влез. И ми рече, влези и погледај ги стравотиите, стравотните гадости што тука се прават. Влегов и погледнав и ете секакви слики на лазачи и на гнасни животи, Се и доли на Израелевиот дом, на, на шарани на зидот, секаде наоколу, а пред тие идоли 70 луѓе од старешините на Израелевиот дом, и меѓу ниф и Сафановиот син Јазанеј. И кај секога од нив во раката кадилница, од која се подигаше густ облак на силно мирислив темја. И ми рече човечки сине, гледаш ли што во таа темнина се старешините на Израелевиот дом, секој во својата насликана соба. И уште зборуваат, Господ не гледа. Бидеќи Господ ја напушти земјата, не остави нас. И уште ми рече, а ке видиш и полоши гнасоти од ова што се прави тука. И ме понатаму, полоши гнасоти. И ме поведе до вратата на Господовиот дом, што се свртени Кон север, и ете таму седеа жени и го оплакуваа Тамус. Нема време да збруваме за Тамус. И ми рече, гледаш ли човечки сине, а ке видиш и полоши гнасоти од овие? И еве ги сеа најлошите гнасоти. И ме поведе во внатрешниот двор на господовиот дом. Таму привлезот во господовиот дом. Меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе свртени со плеките кон господовиот храм, а со лицето кон исток и таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. И ми рече, дали го гледаш тоа, човечки сине? Малко ли се во јуденино дом сите овие гнасоти што ги прават тука, тука уште ми ја полнат и земјата и со насилство, и ме предизвикуваат повторно и мафтаат со гранки пред носот. Затоа јас ке постапам сега со нив јаросно, и моите очи веќе не ке се сожалат и нема да им се смилувам. И кога ќе почнам Кој ќе почнат да викаат со сиот глас во моите уши нема да ги послушам. Ке се излее Божиот гнев, поради овие гнасоти. Врз кого се излеа Божиот гнев? Врз оние што му се кланјаат на сонцето. Се правам паралела, иако не е само тоа, гледавме, било поклонство е во суштина, меѓутоа, е, конкретно сонцето, како најголема гнасотија, каков отпад. Да се пресликаме во денешно време. Так, кажат денеска, чекајте, Кој? Кој луд? Кој христијани денеска му се клања на сонцето? Кој? Може има некој таму групи, не знам. Меѓутоа, не му се клањаат на сонцето, меѓутоа, наводно му служат на Господа во првиот ден. Во принцип, Господ го создал сонцето, меѓутоа знаеме зашто го создал. Броиме денови по него, години и така натаму и месечината, и сонцето, знаеме зашто, какви, како, какви ознаки едниот, едниот значи, сонцето во денот, а месечината ноќта. Мегуто не го создал Господ сонцето за да му служиме, да му се кланяме. Е сега, Господ го создал и првиот ден во седмицата. Ама зашто го создал? За работа. Не го создал за богослужение, не го создал за да му се поклонуваме на Господа во првиот ден. Значи, истиот принцип е со од сонцето правиш идол, овдека од денот правиш идол, односно не е самиот ден, туку за денот стои нешто друго. Авторитет, кој што го поставил тој ден, си зел за право да го благослови и да го посвети. Нешто што само Господ може. Во принцип е идолопоклонство во прашање. Ти не му служиш на Господа, му служиш на некој друг, Бог. И тогаш, 9, деветата глава Езекијал, тогаш извика во моите е, уши со голем глас и рече, казна за градот, приближете се секој со своето гибелно оружје во раката. И ете дојдоа шестмина луѓе од горната врата што се свртени кон север, секој со гибелно оружје во раката. Меѓу нив имаш еден облечен во ленена облека со писарски прибор во појасот. Пред да се на а, исполни овој поколј, да кажем. Прво нешто друго да се заврши. <clears throat> Со писарски прибор во појасот. Тие влегува и застанаа покрај бронзениот жртвеник, а славата на Израелевиот Бог се крева, се крена од Херувот, Херувимот, над кој што трепереше, кон прагот на домот, и го повика човекот, облечен во лејено кој имаше писарски прибор во појасот. И Господ му рече, помени ни изградот Иерусалим и одбележи ги со знакот Тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават по него. Господ си ги одбележува своите. Кои се тие? Оние кои што се клонат од неправда, од зло, а се скјавате, Тора Тимотеева, штиштовме стих. Оние кои што го почитуваат Бога, ги држат неговите заповеди, не му му се кланјаат, не му му служат, а не му служат на некој друг Бог, не му се кланјаат на сонцето. Тие се запечатени и тие се сочувани врз останатите паѓа Божиот гнев. Зарно ова не е слично сценарио какво што допрва ќе дојде и за жал мнозина, почитувајќи друг Бог, почитувајќи други заповеди, <clears throat> ќе завршат онаму кај што никој не сака, а Господ најмолку. И конкретно, знаете дека во Еремија стои дека, меѓу другото, ова го снашло Ерусалим и целиот Израел падно под робство, преди тоа што не ја почитувале саботата. Еремија 17.27 Ова е условно, меѓутоа и се исполнило за жал. Еремија 17.27 Но ако не ме послушате, Та не го празнувате саботниот ден, иако носите бремења влегувајќи низ Ерусалимските врати во саботен ден, тогаш ќе потпалам оган во неговите врати и пламенот ќе голтне Ерусалимските дворци и не ќе угасне. И Господ се служи преку Охудоносор, преку Вавилон, да и градот го сруши, и храмот го сруши, поради овие гнасоти, поради служењето на сонцето, поради непочитување на Бога, поради непочитување на Неговиот закон, поради непочитување на светлиот саботен ден. Тука ќе застанам. 11 часот е. ке продолжиме, да, веројатно следната сабота. Дека му е слава на Господа што ни ги открил овие вистини и што имаме голема одговорност затоа што ние сме повикани да бидеме тие кои што ќе трубат на цел глас, ќе објавуваат рангелската вест и ќе велат бој се од Бога и подај му слава. На оној кој што ги создаде небото, морето, земните и зорите, така На Создателот. Нека му е слава на Господа. Амин.